Primum sextus os marci pugno pulsavit, deinde Marcus et Titus sextum pulsaverunt. Pueri pugnaverunt in via angusta. Cur tan sordidus est puer. Sordidus est, quod umi jacuit. Humus enim propter imbrem umida et sordida est. Et Marcus et sextus umi jacuerunt cum primum Marcus atrium intravit, filius patrem salutavit. Mater interrogat filium. Tu ne ipse istas pulcras literas scripsisti? Marcus respondet. Ipse eas scripsi profecto. Mi crede. Julius amicum interrogavit. Tu ne solus sextum pulsavisti? Marcus respondit. Marcus respondit ego et titus eum pulsavimus. Mater dixit, quid? Vos duo unum pulsavistis, duo cum uno pugnavistis,